21 skirsnis. Perskirimas 28. Petronijus Vinicijui. Būk toks maloningas, karysime, nesek savo laiškuose nei lakė daimoniečiams, nei Juliumi Cezariu. Jei bent galėtum parašyti taip, kaip jis, Veni, Vidi, Vici. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Tai dar suprašiau tavo lakoniškumą. Tačiau tavo laiškas iš tikrųjų reiškia Veni, Vėdį fugį, atėjau, pamačiau, pabėgau. Kad šitaip tiesiog priešingai tavo būdui baigėsi visas žygis, kad buvai sužeistas ir kad galų gale tau dėjosi nepaprasti dalykai. Tokiam tavo laišku reikalingi paaiškinimai. Savo akimis nepatikėjau, kad tas ligas uždusino krotoną taip lengvai, kaip Kaledonijos šuo vilką Hibernijos tarpekliuose. Paaiškinimas uždusino, kaip Kaledonijos šuo vilka Hibernijos tarpekliuose. Kaledonija – Škotijos šiaurės vakarų dalis, Hibernija – Airija. Paaiškinimo pabaiga. Tas žmogus vertas tiek aukso, kiek jis pats sveria, ir jeigu tik panorėtų taptų Cezario numylėtiniu, kai sugrįšiu į miestą, reikės arčiau su juo susipažinti ir liepsiu jo statulą nulėti iš bronzos. Variabarzdis sproks iš smalsumo, kada pasakysiu – jog nulieta iš natūros. Tikro atleto kūnas vis retesnis ir Italijoje, ir Graikijoje, apie rytus nėra ko nei kalbėti, o germanai, nors raugaloti, bet apaugia taukais ir stebina labiau didumu nejėga. Sužinok iš lygų, ar jis tik išimtis, ar jo krašte yra ir daugiau, į panašių žmonių, gal tau ar man kada nors teks pareiga rengti žaidynės, tai pravartu būtų žinoti, kur ieškoti geriausių kūnų. Bet ačiū rytų ir vakarų dievams, kad išnešiai sveiką galvą iš tokių rankų. Išlikai gyvas veikiausiai todėl, kad esi patricijus ir konsulo sūnus, tačiau viskas, kas tau atsitiko, mane stebina nepaprastai ir tos kapinės, kur buvai atsidūręs tarp krikščionių ir jie patys, ir jų elgesys su tavimi, ir paskui lygijos pabėgimas, pagaliau kažkoks liudesys ir nerimas, kurie dvelkia iš tavo trumpo laiško. Paaiškink man, nes daug ko nesuprantu, O jei nori žinoti teisybę, tai pasakysiu atvirai, kad nesuprantu nei krikščionių, nei tavęs, nei religijos. Ir nesistebėt, kad aš, kuriam įskyrus save daugiau mažai kas rūpi pasaulyje, apie viską taip stropiai klausinėjau. Juk aš prisidėjau prie to, kas įvyko, taigi čia iš dalies ir mano reikalas. Parašyk skubiai, nes negaliu tiksliai numatyti, kada susitiksime. Variabardžio galvoje sumanimai keičiasi kaip pavasario vėjai. Šiuo metu sėdėdamas Benevente ketina vykti tiesiai į Graikiją ir sugrįžti į Romą. Tačiau Tigelinas jam patarė bent neilgam sugrįžti, nes žmonės labai įsilgia jo personos, skaityk žaidimų ir duonos. Gali imti brusdėti, taigi ir nežinau, kaip bus. Jeigu nusvers Ahaja, tai paskui gal įsigeisime ir Egipto, Primiktinai siūlyčiau tą atvykti į čia, nes manau, kad kai esi tokios dvasinės būsenos, kelionė ir mūsų pramogos būtų geriausias vaistas, bet gali mūsų jau neberasti. Vis dėlto pagalvok, ar nevertiau tokiu atveju būtų pailsėti savo žemėse Sicilijoje, negu tūnoti Romoje. Rašyk man plačiau apie save ir lik sveikas. Jokių linkėjimų šį kartą nesunčiu, tik sveikatos nes prisiekiu poluksu, nie nežinau, ko tau linkėti. Gavę šį laišką Vinicijus iš pradžių neturėjo jokio noro atsakyti, kažkaip nujautė, kad rašyti nedarta, iš to niekam nebus naudos, nieko neišaiškins, nieko neįspręs. Jį apėmė bodėjimasis viskuo ir gyvenimo tuštybės jausmas. Be to jam atrodė, kad Petronijus nieku būdu jo nesupras ir kad įvyko kažkas atitolinęs juos vieną nuo kito nevaliojo rasti darnos ir pats su savimi. Sugrįžęs iš užtibrys į savo prašmatnę insulą Karinose, buvo dar nusilpęs, įsekęs ir pirmomis dienomis visai patenkintas poilsiu, supančiais malonumais ir patogumais. Tačiau šis pasitenkinimas truko neilgai. To jau pasijuto gyvenas tuštumoje ir visą, kas anksčiau sudarė gyvenimo prasme, dabar arba jam nieko nereiškia, arba smuko iki vos žiūrimo masto. Jam rodėsi, tarsi sieloje būtų nutrauktos su gyvenimu įsiejusios stygos, o naujos neištemtos. Vien pagalvojus, kad galėtų vykti į Beneventą, o paskui į Ahają pasinerti į gyvenimo malonumus ir nežabotų siautulius, darėsi koktu. Ko? Kas man iš to? Štai pirmieji klausimai, šmeistelėjo mintyse. Taip pat pirmą kartą gyvenime pagalvoju – Jeigu ten nuvažiuotų, tai Petroniaus pokalbiai, jo samo išmaikštumas, jo rafinuotas minčių dėstymas ir kiekvieną idėją taiklių žodžių parinkimas šiuo metu jį tik slėgtų. Tačiau kita vertus, jį ėmė slėgti ir vienatvė. Visi jo pažįstami linksminausi su Cezariu Benevente, o jis sėdėjo namie, galva pilna minčių, širdis neišnarplėjamų jausmų ir buvo valandėlių, kada manė, jog su kuo nors pasikalbėjęs apie tai, kas jame dedasi, gal ir pats sugebėtų šiaip ar taip viską aiškiau suvokti, įvertinti ir pažinti. Šios vilties skatinamas kelias dienas padvėjojas, vis dėlto ryžosi atsakyti Petronijui ir nors nebuvo tikras, ar šie atsakymai įsiūsęs, parašė tokius žodžius. Nori, kad parašyčiau plačiau, na gerai. Ar sugebėsiu aiškiau, nežinau, nes ir pats nemoku daugelio mazgų atmeksti pranešiau tau apie savo buvimą tarp krikščionių, apie jų elgesį su priešininkais, prie kurių turėjo teisę priskirti ir mane, ir Hiloną, pagaliau apie gerumą parodytą mane slaugant ir apie lygijos dingimą. Ne, brangusis, ne dėl to manęs pasigailėjo, kad aš konsulo sūnus. Tokiais sumetimais jie nesivadovauja, juk atleido ir Hilonui, nors pats raginau juos užkasti į sodę. Tai žmonės, kokių pasaulis dar nėra matęs, ir mokslas, kokių pasaulis dar nėra girdėjęs. Nieko kitą tau pasakyti negaliu, ir kas panorės juos matuoti mūsų masteliu, apsiriks. Užtat pasakysiu tau, jei būčiau gulėjęs sulaužytą ranką savo paties namuose, ir jei mane būtų žiūrėję mano žmonės arba net mano šeima, veikiausiai būčiau turėjęs daugiau patogumų bet nebūčiau patyręs nie pusės to rūpestingumo, kurį patyriau iš jų. Žinok taip pat, kad ir lygija yra tokia kaip jie. Net būdama mano sesuo arba mano žmona, nebūtų švelniau mane slaugiusi. Nekartą iš džiaugsmo virpėjo mano širdis, nes maniau, kad tik tai meilė gali tokį švelnumą įkvėpti. Nekartą ją regėjau jos veidę, jo žvilgsnyje Ir tada patikėsit tarptų prastuolių tame skurdžiame kambarėlėje, kuris jiems atstojo ir virtuvę, ir triklinijų, jaučiausi laimingesnis negu kada nors. Ne, nebuvau jai abejingas. Ir dar šiandien, man atrodo, neįmanoma galvoti kitaip ir vis dėlto ta pati lygija, slapta nuo manęs, paliko Mirjam butą. Štai sėdžiu dabar keuras dienas rankomis pasirėmęs galvą ir svarstau, kodėl ji tai padarė. Ar rašiau tau, kad pats siūliausi gražinti ją aulams? Teisybė, jie atsisakė, girdėti tai jau neįmanoma, nes aulai išvykę į Siciliją, bet to žinios per vergus skrisdamos iš namų į namus pasieks ir palatiną. Tada Cezaris galėtų vėl ją atimti iš aulų. Teisybė, tačiau ji juk žinojo, kad aš jos daugiau nepersekiosiu, kad atsisakiau griebtis prievartos ir negaliu nei liautis ją mylėjęs, nei gyventi be jos tik įsivežčiau į savo namus per apvainikuotas duris ir pasodinčiau ant šventų kailių prie žydinio. O vis dėlto pabėgo, kodėl jau niekas jai nebegrėsi, jeigu manęs nemylėjo galėjo atstumti. Dieną prieš tai pažinau įstabų žmogų, kažkokį e, Paulių Tarsietį. Jis kalbėjosi su manimi apie Kristų ir jo mokslą ir kalbėjo taip įspūdingai, kad man atrodė, jog kiekvienas jo žodis prieš jo paties valią, paverčia dulkėmis visus mūsų pasaulio pagrindus. Ta žmogus aplankė mane po jos pabėgimo ir pasakė, kai Dievas atvers tavo akis į šviesą ir nuims nuo jų drumstį, kaip nuo manųjų, tada suprasi, kad ji teisingai pasielgė, tada galėsi ją susirasti. Štai ir suku galva dėl tų žodžių, lyg būčiau juos girdėjęs iš Pitijos lūpų Delfuose. Kartais lik ir suprantu jau šitą. Mylėdami žmonės, jie yra mūsų būties, mūsų dievų ir mūsų piktadarybių priešai. Tad ji ir pabėgo nuo manęs, kaip nuo žmogaus, kuris tam pasauliui priklauso ir su kuriuo turėtų dalytis gyvenimu e, krikščionių akimis nusipelstamu. Sakysi, jeigu jį galėjo mane atsumti, tai nereikėjo išeiti, o jeigu ir ji mane myli, Tokiu būdu norėjau pabėgti nuo meilės. Tik pagalvojus apie tai, man kyla noras pasiūsti vergus į visus Romos užkampius ir liepti, kad šauktų prie namų. Lygija, grįžk. Tačiau nebesuprantu, kodėl ji tai padarė. Juk aš jai nebūčiau draudęs garbinti jos Kristų ir pats būčiau pastatęs jam altojų atrijuje. Kuogi dar vienas naujas dievas galėtų man pakengti ir kodėl man neįtikėti jį, man, kuris nelabai tiki ir senuosius. Tvirčiausiai žinau, kad krikščionys niekada nemeluoja, o jie kalba, kad jis prisikėlė iš numirusiųjų, juk žmogus tai padaryti negalėjo. Tas Paulius tarsietis, Romos pilietis, bet jis, kaip žydas, pažįsta senas hebrajų knygas ir man sakė, kad Kristaus ateimas buvo pranašų išpranašautas prieš tūkstančius metų. Visa tai nepaprasti dalykai, bet ir nepaprastybė mūsų nesupa iš visų pusių. Juk dar nenutilo kalbos apie Apolonijų Tijanietį, Pauliaus tvirtinimas, kad nėra viso pulko dievų, bet yra tik tai vienas, man atrodo, protingas. Ir Seneka lyg ir tokios pačios nuomonės, o iki jo buvo daug kitų. Kristus gyveno, leidosi nukryžiuojamas dėl pasaulio išganimo ir prisikėlė iš numirusiųjų. Visa tai tikrų tikriausia – ir nematau pagrindo užsispyręs laikytis priešingos nuomonės. Pagaliau, kodėl negalėčiau jam pastatyti altoriaus, jeigu galėjau pastatyti jį, sakysime, Serapijui? Man netgi nesunku būtų atsižadėti kitų dievų, nes su kiekviena protingesnė galva ir taip jų netiki. Bet atrodo, viso to krikščionims negana. Neužtenka garbinti Kristų, dar reikia gyventi pagal jo mokslą Ir čia atsiduri lyg ant marių kranto, o tas marias tau liepia perbristi. Jeigu aš jiems tai pažadėčiau, jie patys pajustų, kad mano lūpose tik tušti žodžiai. Paulius man tai atvirai pasakė, tu žinai, kaip aš myliu lygiją, ir žinai, kad dėl jos viską padaryčiau, tačiau net jos pageidavimu nepajėgčiau pakelti ant rankų, sorakto ar vezuvijaus, nei sutalpinti ant delno, trazimeno ežerų nei savo juodų akių paversti mėlynomis, kaip lygų. Norėčiau, jeigu jį geidautų, bet tai ne mano jėgoms. Aš ne filosofas, bet ir netoks kvailys, kaip tau nekartą gal atrodydavau. Ir pasakysiu tau štai ką. Nežinau, kaip kasdien įsiverčia krikščionys, užtat žinau, kad ten, kur prasideda jų mokslas, baigėsi Romos viešpatavimas, baigėsi pati Roma, baigėsi gyvenimas, skirtumas tarp nugalėtojų ir nugalėtojų turtuolio ir vargšo pono ir vergo, baigėsi valdžia, baigėsi Cezaris, įstatymai ir visa pasaulio sandara, o jų vieton ateina Kristus. Ir kažkoks lygi šiol nebūtas gailestingumas, kažkokia gera širdystė priešinga žmogaus ir mūsų romėniškiems instinktams. Iš teisybės man lygija svarbiau negu visa Roma ir jos viešpatavimas, ir tegu savo prasmenga pasaulis – kad tik aš ją turėčiau savo namuose. Betgi čia jau kita šneka. Jiems krikščionims neužtenka pritarti žodžiais, dar reikia jausti, e, kad taip yra gerai ir neturėti širdie nieko kitą. O aš, dievai paliudys, negaliu. Ar supranti, ką tai reiškia? Yra kažkas mano prigimtyje, kad mane purto nuo to mokslo, nors lūpos jį išlovintų, nors prie jo ir prisitaikyčiau – protas ir širdis vis tiek sakytų, kad taip darau dėl meilės religijos. Ir jeigu ne ji, tai nieko atgrasesnio man pasaulyje nebūtų. Ir keista, kad ir Paulius Tarsietis tai supranta, e, taip pat tarp jų Petras, buvęs Kristaus mokinys. Ir žinai, ką jie daro, nagi meldžiasi už mane ir prašo man kažko vadinamo malonę, o manęs melkia tik nerimas ir vis didesnis lygijos ilgesys. Kaip jau rašiau tau, ji pasitraukė į slaptą, bet man paliko kryžių, kurį pati surišo iš buksmedžio šakelių. Pabudęs jį radau prie guolio, laikau dabar tą kryžių Lararijuje ir pats neišmanau, kodėl artinuosi prie jo taip, likis turėtų kažką dievišką, tai yra su pagarba ir baime. Ir myliu, nes jis surišo jos rankos ir neapkenčiu, nes jis mus skiria. Kartais pagalvoju, kad čia veikia kažkokie burtai. Ir tas teurgas Petras, nors sako, jis paprastas žvėjas, yra didesnis už Apolonijų ir už visus, kurie prieš jį buvę, tai jis apžavėjo juos visus – Ligiją, Pomponiją ir mane patį. Rašai, kad paskutinėme mano laiške justi nerimas ir liūdėsys? Ir kaip neliūdėsiu, jeigu vėl praradau Ligiją, o nerimas iš to, kad kažkas manie vis dėlto pasikeitė. Nuoširdžiai tau sakau, kad mano prigimčiai nėra atkaresnio dalyko kaip tas mokslas, bet nuo to laiko, kada su juo susidūriau, nebegaliu savęs pažinti. Apžavai, ar meilį. E, kirkė prisilietimu keitė žmonių kūnus, o man pakeitė sielą. Turbūt viena lygija galėjo tai padaryti, arba veikiau lygija su tuo nesuprantamu mokslu, kurį jį išpažįsta, Kai iš jų sugrįžau namo, niekas manęs čia nelaukė. Manė, kad esu Benevente ir negreitai parvyksiu, bet namuose radau netvarką, girtus vergus putuaujančius mano triklinijoje. Jie labiau tikėjosi mano mirties negu gyvo manęs. Jos būtų mažiau įsigandę. Tu žinai, kaip tvirtai laikau rankose savo namus, tad visi, kas gyvas puolė ant kelių, kai kurie net apalpo iš baimės. O žinai, kaip pasielgiau? Pirmą akimirką norėjau pareikalauti rykščių ir įkaitintos geležies, bet netrukus kažkaip susigėdau ir patikėsi kažkaip pagailo tų nenaudėlių, tarp jų yra ir senų vergų, e, dar mano senelio Vinicijaus parsivestų Augusto laikais nuo Reino. Užsidariau vienas bibliotekoje ir ten atėjo dar keistesnės mintys į galvą. Būtent po to, ką girdėjau ir mačiau tarp krikščionių, man nedėra elgti su vergais taip, kaip lygi šioliai, juk jie taip pat žmonės. Kelias dienas jie vaikščiojo mirtinai persigandę, manydami, jog vilkino, e, todėl, kad noriu išgalvoti kuo žiauresnę bausmę, o aš jų taip ir nebaudžiau, nes negalėjau. Trečią dieną susišaukiau juos ir pasakiau, atleidžiu jums, o jūs uoliai tarnaudami pasistenkite išpirkti savo kaltę. Tada jie puolė ant kelių, apsipylę ašaromis, saimanomis tiesdami rankas ir vadindami mane viešpačiu ir tėvu, o aš, su gėda tau prisipažįstu, taip pat buvau sujaudintas, man vaidenosi, kad tą valandėlę regiu meilų lygijos veidą ir ašaromis patvinusias jos akis, dėkojančias man už šį poelgį. Ir pro pudor, latiniškai gėda, jutau, kad ir mano blakstienos sudaryko. Žinai, ką tau prisipažinsiu, jau nebegaliu tverti be jos. Man negera vienam, esu tiesiog nelaimingas ir mano liūdėsys didesnis negu tu manai. O jei kalbėsime apie mano vergus, tai nustebino vienas dalykas. Gavę atleidimą, jie ne tik nesuižulėjo, ne tik nesusilpnino drausmės, ne, niekada baimė neskatino jų tarnauti taip stropiai, kaip dabar juos paskatino dėkingumas. Ne tik tarnauja, bet ir vienas per kitą skuba atspėti mano mintis ir užsimenu tau apie tai tik todėl, kad prieš palikdamas krikščionis iš vakarėse prikišau Pauliui, jog pasaulis nuo jo mokslo subirėtų kaip statinė be lankų. O jis man atsakė, meilė yra tvirtesnis lankas negu baimė. Štai dabar matau, jog kai kada ši nuomonė gali būti visai teisinga. Patikrinau ją ir su klientais, kurie sužinoja, kad sugrįžau, sulėkė manęs pasveikinti. Paaiškinimas. Klientas kilmingo Romos piliečio globojamas ir nuo jo priklausomas laisvas asmuo. Paaiškinimo pabaiga. Žinai, kad niekada nebuvau jiems per daug šikštus, bet dar mano tėvas paprastai juo žiūrėjo iš aukšto ir mane to išmokė. Taigi dabar matant tuos nuširusius apsiltalus ir išbarėjusius veidus, vėl man jų lyg pagailo, liepiau juos pavalgydinti ir dar pasikalbėjau, kelis pavadinau vardais, kelių pasiteiravau apie žmoną ir vaikus, ir vėl pamačiau ašaras jų akise, ir vėl pasivaideno man, kad lygija tai mato, džiaugiasi ir gyrė. Ar čia mano galva pradeda drumstis, ar meilė jaukia man protą, nežinau. Tik tai žinau, nuolatos jaučiu, jokie iš tolo į mane žiūri. Ir bijau žengti tokį žingsnį, kuris galėtų ją nuliūdinti ir įžeisti. Kaip, ką jau? Vis dėlto mano sielą jie pakeitė ir kartais dėl to man gera, kartais dėl to vėl kamuojuosi, nes bijau, kad atėmė ir mano ankstesnį vyriškumą, ankstesnį energiją ir aš jau netinku ne tik patarimai teismui puotoms, bet net ir karui. Be abejonės čia apžavai ir mane jau tiek pakeitė, kad pasakysiu tau, kas man buvo atėję į galvą guliant lygos patale. Jei lygija būtų panaši į Nigidiją, į Popėją, į Krispinilą ir kitas mūsų įsiskyrusias moteris, jei būtų tokia pat begėdė, tokia pat negailestinga ir tokia pat lengvai pasiekiama – Aš nemylėčiau jos, kaip dabar myliu. Tačiau, kada ją myliu už tai, kas mus skiria, taip pat numanai, kokie sumaištis mano širdyje, kokiuose tamsybėse gyvenu, kaip nematau prieš akiją tikrų kelių ir kaip baisiai nežinau, ko griebtis. Jei gyvenimą galima palyginti su šaltiniu, tai mano šaltinėje vietoje vandens rūva nerimas. Gyvenu viltimi, kad ją gal pamatysiu ir kai kada man atrodo, kad tai turi įvykti. Tačiau kas mane ištiks po metų, po dviejų, nežinau ir nesugebu atspėti. Iš Romos nevažiuosiu, negalėčiau pakęsti Augustijonų draugijos ir vienintelį paguodą mano liudesyje ir nerime mintis, kad esu arti lygijos, kad per gydytoją Glauką, kuris pažadėjo mane aplankyti arba per Paulių tarsietį, gal kartais ką nors apie ją sužinosiu. Ne, nepalikčiau Romos, net jeigu man duotumėte valdyti Egiptą. Žinok taip pat, kad liepiau skulptoriui nutašyti akmenį gulono, kurį niršęs užmušiau antkapiui. Per vėlai atėjo man mintis, kad jis juk mane nešiojo ant rankų ir pirmasis mokė įstatyti strėlę į lanką. Nežinau, kodėl dabar širdyje pabudo jo atminimas lyg koksai gailestis ar priekaištas. Jeigu tave nustebins mano parašyti žodžiai, tai pasakysiu, kad ir mane jie nemažiau stebina bet rašau tau gryną teisybę. Lik sveikas.